Ba, egunon, beraz, eh, gaur jaipatu nahiko nukeen gaia, da abortatzeko luz, eh, epea luzatu dutela frantziako diputatuek. Eta beraz, eh, ama astetik, ama astera pasatu da legezko epe hori. Hori zen beraz, duela aste bat onartu baitzuen legea eta le, lege proiektua frantziako parlamentuak. Eunta oita amabos diputatuk uh, alde egin zuten eta behoita zazpik uh, kontra. Atxemaitz dut ala ere haski uh, eh, gordeka pasatu dela legea, uh, naiz eta urratx nahiko garrantzitsua den be, emaztean eskubideen Egin baitzuten ikerketa bat eta oartu baitziren uh, urtero 2000 emazte baino gehiago abian zirela atzegirat abortatzerat, be, ara, eh, Frantziako estatuan eh, abortatzeko epea depasatua baitzuten, eta beraz, eh, ba, be, obliatuak ziren klinika privatuetarat joaitea atzegira, eta sekulako dirutza pagatzea kasua initzeta. Beraz, hori izan da pixkat lege proiektuaren uh, funtsezko neugia edo, baina beste neugi batzu ere onartu dituzte aldi Adibidez, emaginek eh, kirurgia bidezko abortua egiteko eskubidea izanen dute, ospitaleetan. Egimedioz abortatzeko EPA ere zazpi astera e, pasa dute, orain arte bost astekoa baitzen. Eta mm, kendu dute ere emazteak eh, abortatzeko autua egiten dutelarik, nahi nahi ez bieguneko epea errespetatu behar dute, da gogo eta epe bat deitzen dutena, eta hor beraz lege horren bidez eh, eta ikusi behara epe aldetik eh, estu ibiltzen aldirela, deliberatu dute bieguneko epe hori ere kentzea. Eta azkenik, ahirrez du eskualdetako osasun agentziak, abortua praktikatzen duten medikuen zirrendak argitaratu beharko ditu e, ofizialki, ba emazteak azken finan jakin dezaten e, nora zuzenean. Azpimajatu nahi nuena ere bestalde da, boara, ibilbide aski komplikatu eta aski luza izan duela lege proiektuak, e, besteak beste senat, frantziako senatuak hiru aldiz, e, du bi aldiz atzera bota zuen e, lege proposamena, Bo, azkenean Frantziako asambladako diputatueko nartu zuten, beraz, ezan bezala joan den astean, baina entzuntziren itzartze batzu, ara, diputatu batzuen gandik, eh, biziki e, direnak, eta jaiten zutenak, behara, hamalau astera pasatuz, nola bait, hausten zela makoen artean e, emazten eskubidean eta bizitzaren aldeko eskubidean horeka hori edo, eta bo, ara, bide batez ere oroitarazteko oraindik badirela, be bai honan ahtetan, hola ultrakatolikoek egiten dituzten uh, karikako hotoitz eh, batzu abortuaren kontra. Hori ere ez dugula antzi behar, eta eh, hori uh, ere oroitara dute legearen defendatzaileak uh, e, frantziako parlamentuan. Bara, beti adi egon behar dela gisa batez du bestez emazten eskubiden eh, ahloan. Hainitzetan eh, irabatzitzat emaiten diren gauza batzu eh, ezpaitira baitz padala eta batzuek ba, dena egiten dutela azkenean horien eskubide horien kontra. Grazara, hori zen <laughs> gauk kontatu nahi nautzuena eta izan untra eta laste garte. Mil esker.